بسم الله و لله و الصلاة و السلام رسول الله خوب درس هفتم از کتاب فقه میسر درباره حاجت خانه در آمدن و احکام او و آداب او در مسئله سیوم درس هفتم در مسئله سیوم میگوید ما یسن فعله لداخل الخلا چی چیزا سنت است انجام دادن او برای کسی که حاجت خانه میدراید در وقت حاجت خانه در آمدن چه چی چیزا سنت است و کدام پا باید بدرایی و چی گفته بدرایی چی گفته ببرایی همین مسئله هست متعلق به ذکری در حاجت خانه در آمدن و اینو بله بخون برادر بسم الله الرحمن الرحیم. يسن لدافع الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الانتهاء والخروج غفرانك وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج وأن لا يكشف عورته حتى يدنو حتى يدنو من الأرض وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، لا يأتي البرازة حتى يتغيب فلا يرى وحديث علي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، ستر ما بين الجن والعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله وحديث أنس في الله الخلاء الخلاء الخلاء آه. الخلاء وحديث أنس وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أشهد آه، إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وحديث عائشة وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال وقالت وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. بلى. خب اکنون حکم هایی که احکام متعالی داخل شدن حاجت خانه میگد نو سنت است سنت می باشه برای کسی که داخل شوده هست حاجت خانه را خلا بیت هشا میگن یعنی حاجت خانه جای قضای حاجت بیت الخلا یا که خلا میگه سنت است و مستحبه برای کسی که داخل حاجت خانه می شود وافتني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله ما يقول ده بيرن البته پیش درد رمضان بسم الله اللهم إله من پناه میبرم و تو من الخبث والخبائث از جن های خبیث الخبث والخبائث یعنی جن هایی که خبیث هستند خبث مردانه خبائث زنانه یعنی هم از جن های خبیث مردانش و هم از جن های خبیث است زنانش پناه میبرند این در حقیقت خیلی دعای بزرگ است پناه بردن از شر جینها خواه نرینش باشه خواه مادینش ای برای حفظ انسان و نگهداری انسان و حفظ او از بدی و شر شیطان به حد که گاهی میشنوی که فلان کس در حاجت خانه دیوانه شد یا جینش آمد و خاطر همین دعا را نگفته داخل می شود و خاطر همین سنت هایی که انسان وقتی داخل می شود پیش از حاجت خانه همین دعا را بگه بسم الله اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث خبث جمع خبیث یعنی جن های خبیثی که اه، بد هستند الخبائث جمع خبیثه جن های زنانش و در وقت خارج شدن میگد و بیرون شدن میگوید غفرانک غفرانك یعنی مفعول مطلق فعل محذوف یعنی استغفرك غفرانك یعنی پناه میبرم مغفرت طلب میکنم این هم سنت است زیرا که در حاجت خانه است ذکر کردن جایز نبود وقتی که انسان از حاجت خانه میبراید غفرانک میگه، بعض علما میگه به خاطری که غفرانک میگد از الله مغفرت طلب میکنه به خاطر اینکه در حاجت خانه الله را ذکر کرده نتونست به خاطر همین و بعض علما میگن غفران مغفرت طلب میکنه به خاطر که الله سبحانه تعالی با اون نیامتی آسان بیرون شدن همین تعام داد یعنی مثلا حاجت خانه رفت با آسانی کاش بود کرده تا نیست و سبوک کرد و الا معروف است که چنانی که از یکی از خلفای یکی از خلفای بنی عباس است تقریبا هارون نشیده میگن یکی از گفتش که درباره همین که در, گفت اگر تو دریا صحرا باشه هیچ آبی نباشه اگر تا بگن که نصف ملک تبتی نصف پادشاهی تا که خیلی پادشاهی زیاد داشت <clears throat> مملکتی کلان داشت گفت اگر یک کس گوید که یک ستکن یک کوب یک قدح آب بود میکنیم به شرطی که نمی مال تبتی راضی گفت بله گفت برای یک کوب آب یا تش... تشنشکنی آب گفت من راضی هستم نصف مال تا نصف مال ما ملک و پادشاهی ما و گفت اگر افتاد در داخل شکمت بمانه گفت پیشاو کرده نتونی گفت راضی هستی که نصف مال تبتی تا اینکه توابتت کنه که پیشاو کنی گفت آه گفت چیکار میکنی ملک مال ملک را که با یک قدری یک قطره آبی برای نوشیدن و بیرون کردنش بده یعنی بیرون کردن پیشاب و نجاست این هم خیلی نعمت بزرگ است خیلی نعمت بزرگه که انسان به آسانی همین کار کرده تا به خاطر همین غفران گفته طلب بکنه مغفرت و آمرزش از الله طلب بکنه بخاطر خاطر این نعمت بزرگی که براش داده و شکری او را شاید انجام داده نتونه خب این بود دوباره دو دعا یکی دعای در داخل شدن حاجت خانه یکی بیرون شدن از حاجت خانه و میگه دیگر سنت همین است که و تقدیم رجل را عند الدخول لیوم عند الخروج یکم گذاشتن پیش گذاشتن پای چپ در وقت در آمدن و پیش گذاشتن ده پای راست در وقت آمدن یعنی با پای چپ داخل میشه حاجت خانه را و با چای با پای چپ خارج میشه خب این همین این داخل شدن یعنی حاجت خانه لیکن این عامه عامه یعنی همینه که علما میگن که مسئله با پای راست و چپ در آمدن و بر آمدن میگن اگر رفت هر جایی که نیک باشه جایی که در خیر است مثل مثلا مسجد یا خانه اینجا میگه با پای راست میره هر جایی که جای نخوب است به اوجا با پای چپ میره مثل حاجت خانه یعنی چیزی که در خیر است و برکت است مثل مسجد و اینوای با پای راست میره و هر چیزی که در شر است و جای خوب خبیسی است جای ناپاک است مثل تو حاجت خانه به چپ میره قاعده همین در مسجد در آمدن عکس در مسجد و پای راست می پای چپ می از بعض سلف ثابت از صحابه ها خب و همچنین حاجت خانه در آمدن و پای عکس عکس و پای چپ می با پای راست می خوب شیخ میگه که و الا یکشف عورته حتى مِنَ من الارض و اینکه هوی نکنه کشاده نکنه عورتش را یعنی لباسش پایان نکنه حتی اینکه نزدیک از زمین او مثلا راست ایستاده بروک پایان نکنه تا اینکه عورت متقابل که امی یعنی قریب شیشتن ده پایان میکنه به همون قتی چی میکنه خاصتا در روز زمان زمان قدیم ده که مثلا در صحرا جدا قضای حاجت میکردن به خاطر همین ضروره که پیش دهی قضای حاجت کردن لباس در راست بدگیش در لباس پایان نمیکنه بلکه همین بالا پایانش میکنه به همون میشینه چرا تا اینکه کشف عورت نشود تا اینکه مثلا عورتش نتوه خب این بود مسائل متعلق به داخل شدن و برآمده اینو میگه اگر تو در فضا باشه فضا یعنی در صحرای کلان یستحب له الابعاد والاستتار حتى لا يرى مستحب میگه که دور مردم دور شده در جای و والاستتار و خودش را ستر پنهان کنه بجا کنه مخفی کنه حتی یکی دیده نشوه ها مثلا در جای هست یا پشت یک گام باید برا، پشت یک باید یا لاقل یگام یگام چیزا در پیش بگیره تا اینکه نتوه و ادله ذلك کل اکبر همه همین دلیل ذکر شده یکم میگه حدیث جابر رضی الله عنه هست حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میگه خرجنا مع رسول الله بیرون شدیم همراه پیامبر صلی الله علیه و در سفر و بود پیامبر صلی الله علیه و سلم حاجت خانه نمی اومد براز جای حاجت خانه اینو حتی یتغایب حتی اینکه غیب میزد یعنی مثلا میخواست حاجت خانه قضای حاجت کنه غیب میزد یعنی ای پیش ما نابود بشد فلا یورا پس دیده نمیشد بله هم سنت که انسان دور شده چی کنه قضای حاجت کنن و حدیث علی رضی الله عنه هست، حدیث دیام که خب پیامبر صلی اللہ علیه گفتن ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله ستر یعنی محکم کردن نتافتن نبینن ستر محکم کردنی بین جن و بین شرمگاه فرزند آدم وقتی حاجت خانه میداره این که بسم الله بگن بسم الله که گفتی حاجت خانه در آمده دیگه جنها ها شرمگاه ها تا و خاطر این به حد مهم انسان چی این مسائل ذکر اهمیت هست تا اینکه از شر جنها در این زمان به حد جن زده و جن وره و بسیار هست چرا به خاطر همین حسن المسلم همین پناهگاه مسلمان هایی که ذکر هست حسن المسلم یعنی ذکر میگن حسن المسلم یعنی پناهگاه مسلمان که این ذکره چی مسلمان پناه میتی از شر جهان ذکر ها به خاطر می دلیل خیال مردم که جن زده و اینو نیست یکی اگر رفت این باب داد، این کار داد، به یعنی جی خونیده خیال میکنی هم آدم جن زده ای بسیاری شه ای طرف ای طرف میگه این خیلی وای خیلی ای بسیاری آدم را خیال میکنی هم را جن زده گه سبب چه سبب به پرواگی ذکر نکردن در وقت حاجت خانه در آمدن یا در وقت بسم الله در وقت خوردن یا احکام معامله با جن را ندانستند که فهم سوال میآید که من که اگر پیادان در در جای شکاف مثلا یا که در یک قریچه طریق غاره که پیشو کنه برای آزار جن ها شود یا که اگر چه میبراید خب خلاصه کلام پیامبر صلی الله علیه حدیث صحیح میگه که ستر ما بینه محکم کردن و پنهان کردن ندیدن ستر و سطر محکم کردن تا که نتاوه مستور باشه بین عورات عورات عورات یعنی شرمگاه های فرزند آدم بسم الله گفتن در وقت داخل شدن حاجت خانه و حدیث انس رضی الله عنه هم همچین است که پیامبر صلی وقتی حاجت خانه داخل می شدن می گفتن اللهم انی اعوذ بک من الخبث الها پناه میبرم من از خ... مردهای خبیث های دین و از زنهای خبیث های جین و حدیث عایشه رضی الله عنها همچنین هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم بود میگه وقتی که حاجت خانه می درآمد می برآمد اذا خرج وقتی که خارج میشد بیرون میشد از حاجت خانه میگفت غفرانک غفرانک یعنی مغفرت طلب میکنم یا رب از تو مغفرت و بخشش گناه ها طلب میکنم که مثلا من در حاجت خانه نتونستم بندگی را اجرا کنم که بنده باید هر لحظه زبانش تر باشه به ذکر الله سبحانه و تعالی ذکر مطلق باشه مثل نماز و روزه و زکات اینها هم ذکر یعنی یکی از ذکر الله واجبات انجام دادن و از محرمات دور بودن این هم ذکره یکی ذکر خاص یعنی ذکرهای مخصوص به زبان مثل و تحمید و شکر و استغفار و همچنین صلوات و دیگه چیزهایی که هست خب در اینجا بیا بنده قصیریش تخت بیان میکنه خب و حد این خاصیت فلسفه حکمت از عبادت همینه انسان باید همیشه استغفار طلب کنه از زیرو بنده همیشه مقصرن یعنی مثلا ما نماز میخوریم وقتی که نماز بخوریم رکوع و سجود تلاوت و تسبیح و تحمید و تحیات و صلوات همه چیز میفرستین با وجودی سلام دو طرف میگه استغفر الله استغفر الله سه بار چرا زیرا که بنده اگر هزار عبادت هم کنه مقصر نسبت به الله سبحانه و تعالی باز احتیاج به مغفرت و بخشش الله داره باز احتیاج به رو به سوی الله داره زیرا بنده منکسر هست بنده شکسته هست او را جابرش الله سبحانه و تعالی هست خب همچنین حدیث ابن عمر هست حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی حاجت میخواستن حاجت را قضای حاجت یعنی میخواستن پیشاو کنن این وی لا یرفع ثوبه بیرون بلند نمیکنه لباس حتی نوه من الارضی حتی اینکه از زمین نزدیک شده زمین در نزدیک شده بعد همین کارا میکردن خب این بود مسئله در داخل شدن به حاجت خونه خیلی احکام خوب از ذکر کرده است باید هر یه مسلمان ایره بدونه و به عمل کنه هم به خاطر عبادت و طاعت و هم به خاطر محفوظ ماندنش از جین و هم به خاطر نزدیک شدنش به الله و همچنین همچنین به خاطر با پاک شدن که مثلا احکام باید گرفتی که باید خدا از پیشا قاق کنی و همچنین باید ها نبیننت به حیا نشه مردم مثلا شرمنده نکن شرمنده نشه و دیگر احکام بزرگی که در شریعت اسلامی نهفته شده است بله مسئله چهارم المسألة الرابعة ما يحكم فعله على من أراد قضاء الحاجة حكم البول في الماء الراكد قولي في الماء راكد ولا يمكن ذكره بيمين دون نشأ فلا ولا يمسك ذكره بيمينه وهو مكبول ولا يستنجي بها في قوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ويحرم عليه البول أو فاسمي أو فاسمي يحرم عليه البول أو الغائط في طريق آه، في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه لما روي معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراد في الموارد آه، وقارع الطريق والظل ولحديث أبي, أبي, أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا من لا عن من لا عينين لا لا عينين اتقوا اللاعنين مصنع تصنية آه. اتقوا آه، اللاعنين لا ومن لا اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم كما يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم من حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو أو ببعر ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق بله خب میگد مسئله چهارم چی چیزا میگد حرام است انجام دادن او کسی را که میخواهد قضای حاجت کنه یعنی چی چیزا حرام در وقت قضای حاجت کردن یعنی در حاجت خانه و اینه میگه یحرم البول فی الماء راکدی، حرام است میگه پیشاو کردن در آب استاده، راکد ایستادگی نمیگن آب جاری نمیشدگی بلکه آب استادگی در جا آب جمع شده در جا حرامه چرا زیر بند بینماز کردن آب یک کس پیشو میگه کسی میتورد که یک رو میشوه خاطر همین در بسینا اشتباه پیشاو کرده است لحدیث جابر بخاطر خاطر جابر رضی الله عنه اساس پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و من کرد از پیشو کردن در آب ایستاده استاده ده آب نیست پیامبر صلی الله علیه و من کردن پیشو کردن حرام جایز نیست یک مسئله همین یعنی آبی هسته ده چی حرامه خب و دیگه مسئله در آب جاری چه داره دوام چیز نیست طرف آدم خورده باشن جاری جاری باشه مثل دریا و اینه دریا هم جایزه سرچ پیدا کردن تا اینکه مثلا مردم از پرند میخرن یکی کسی که پرند آوازی داره دم جایز نیسته. نکه اینجا چرا این بینماز خیلی. یعنی مثلا نجیس میشه و استاگی و همچنین چی میشه با دیگه با او طارت کردن میشه با او لباس رو بنماز کردن میشه ولا يمسك ذكره و وهو یبول مگر یه حکم دیگر همینه که نمی قفعانتش را به دست راستش در حالی که پیشرو میکنه اینم به حد مهمه و البته حدیث شما جا صادق خیلی حدیث میگه خلاصه کلامی مسئله مهمه یعنی نقبیدن آلت باید به دست راست آلت نقبی، شرمگاه به دست راست قبیدن جایز نیست یعنی مکروه است یا اینکه مخالف آداب است ولی میگیم ولا یستنجی بها همچنین اینجا نمیکنه استنجا یعنی پیش شستن عقب و پیش به دست راست نمیشوی و خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث سعید میگن که اذا بال احدكم وقتی که شما پیشا میکنه فلا یاخذن ذکره بیمینه ولا تشرب بعد دست راست نقفه به دستی راست نگیره ولا یستنجی بیمینه همچنین استنجا یعنی پیش و عقیبش را شد به دست راست نشوه معلوم شده که دست راست چونه که حضرت میگن پیامبر صلی الله دست راست را در کار خوب استفاده میبود مثل مثلا خوردن و سلام کردن و اینوای و دست چپ الله سبحانه و تعالی آفریده برای کارهای ناخیر مثل تازه کردن و مثلا چیزای غجده یا که مثل استنجا کردن برای قدر باید انسان بدانه بعضی آدم‌ها احمقی هست که نه دست راست میفهمه نه چپ شه بعد دست چپ هم میخره بعد راست هم میخره بعد دست چپ هم کارش میکنه بعد دست راست هم مثلا حاجت خانه ده همین غلط خطا هست خب اکو چه حکم داره یعنی حرام نه حرام نیست حرام نیست حالت قبیدن در حاجت خانه نیکی خلاف آداب است یعنی مکروه است میگن مکروه است کار زشت و قبیح است خب چیکار میکنی نمیقفی به دستی مثلا به دست چپ قفیدن درسته استنجا کردن به دست چپ درسته به دست راست درست نیست درست نیست یعنی خلاف آداب است نه اینکه حرام آدم گناهکار نمیشه و لیکن مکروه است راجع همیه خب همچنین میگه و یحرم علیه البول و الغائط طریق و همچنین حرام میگه به آدم حاجت خانه قضای حاجت میکردی فشار کردن اول دوم غائط به طریق نجاست غائط نجاست کرده نمیگن نجاست کردن در راه دقیق چه در راه اول به در سایه درخت سایه دیوال او فی الحدیق العام یا در های عام حدیق جمع حدیقه باغ میگن باغ جای تماشا او تحت او تحت شجرتین یا اینکه مثلا در زیر درخت داره مثمرت میوه درخت درخت میوه‌دار او موارد المیاه یا جای آب او کنی موارد المیاه جو موارد یعنی آبگیری جای آدم‌ها که او میگیرن خوب لوی حوض مثلا لوی کاپرو لوی مثلا همین چیزایی که ادم او میگیرن خب همه حرام حرام حرام پیشو کردن برای چی برای کی ادم هم آدما رو آزار میده دادن مسلمان جایز نیست همین که مردم لعنت میکنن مثلا دست سیاگی که آدمو میشنه نجاست کنه و پیشو کنه بوش بیا یا اینو بعدش به خاطر این پیامبر سلام چی گفت حجاج نمیخوره حدیث صحیح هست حجاج میدم ایده آدم باید ازیت کنه و باید عمل کنه پیامبر صلی الله مثل امیدتی هر جو مثلا اصنف کرده چه حکم داره حرام اجازه اصنف کردن نگفته مثلا اصنف کردن درست نیست بعض احمق خود اصنف کو پیشو میکنن یا کی نجسات میکنن این گناه هست این احمقی است پیش اینکه گناه باشه حرامه پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن که اتقوا الملاعن الثلاث گفتن بر حذر باشه از چیزهایی که ملعن یعنی جلب کننده لعنت ترجمه شده میشه برحذر باشه از چیزهایی که لعنت را جلب میکنن همون سه چیز است سه چیزی که سبب لعنت کنی میشوه از اون سه چیز مثلا گفتن پرهیز کنید تقوانه خب، یعنی برحذر کردن و پرهیز کردن یکم گفتن البراز و فی الموارد براز یعنی نجاست کردن نجاست کردن در موارد یعنی جا مورد او میگیره که جای او گریده اوگیری ها ده جای اوگیری ده نجاست کردن بله در حقیقت سبب لعنت کردن کسی اگر کسی ببینه حتما پدرش یا لعنت بکنه و قارعه الطريق در سر راه قارعه الطريق سر راه میگن در جای راه آدمو میرفتگی و ظلی در سایگیش چی دیواره تای چیزی مثل استنافکوی امروز ده پیامبر صلی الله علیه و هست در سه جا گفتن حدیث حسنه در سه جا گفتن که از سه جا ده مثل همین که یک تعالی که با مثل همین مثل همین هر جایی که سبب لعنت کنی می شود ما برای چی برای مردم دوجا میخوان بشینن جای تازه زده یا مثلا سبب آزار مردم می شود در هیچ باید آدم احتیاط کنه بعد خواهی حاجت بگیریم در جای صحرا در جای خلا در جای چیهایی که مثلا حاجت خانه هایی که مخصوص برای همین کار ساخته شده شریعت اسلامی همه احکام اسلامی همه مسائل به تفصیل خوب بیان کرده گه ولی حدیث ابی هریره همش حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن اتقوا اللعنین برحذر باشه از دو چیزی که سبب لعنت میشه دو چیزی که سبب لعنته قال اما اللعنین یا رسول الله دو چیزی سبب لعنت جلب میکنه چیست پیامبر صلی الله علیه و آله الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله کسی که يتخلى قضای حاجت کردن يتخلى یعنی هم خلا را میگه جای قضای حاجت کنی یعنی يتخلى شفیع یعنی شه به مثلا قضای حاجت یا حاجته کسی که قضای حاجت بکنه در راه مردم او فضله یا در سایگی مردم یعنی سایبان های مردم جایی که مردم در اون سایگی باید بشینن همورا پیامبر صلی الله علیه و در حدیث های صحیح من کردن اینا خب همچنین میگه یحرم علی قرائت القرآن بله حرام میگه خواندن قرآن آدمی که حاجت خانه حرامه خواندن قرآن گفتن چی خب این اختلاف هست بعضی میگن که مکروه برای آره، حدیث است و مثلا من کردن این آدم ده کس در حاجت خانه مکشوف العورتین یعنی چیزشون هوی مثلا علتشون با شرمگاهشون هوی و گپ میزنن بعض علما میگن همین صورت ده مکروه یعنی ده کس هر دش قضا حاجت که و گپ زیست این طرف ایش توفته توفته همینا میگن البته و بعض علما میگن نه خودش تو گپ زدن هیچ گپ نداره میگه چیز پرسیدن که سویت مثلا ما تو را گیریم که ایرا بیور وای ببر خب به هر حال دو قوله بعض علما میگن مکروه بعض علما میگن اما صفت مخصوص در مکروه خب میگه حرام خواندن قرآن بله در وقت حاجت خانه و قضا حاجت حرام جایز نیست و همچنین میگه حرام برای قضا حاجت میگه اگه استجمار استجمار هم تازه کردن به سنگ به تازه کردن به روث با روث ام تپک یعنی نجاست حیوانات خب را یعنی تپک اگر افتادم نجاست حیوانات و تپک میکنه اینو خلاصه کلام که به نجاست گاو و گوسفند و یا جایز نیسته او العظمی به همچنین حرام استنجا کردن یعنی پشت عقب قاق کردن به استخوان او به طعام محترم یا که به طعامی که احترام داره در شریعت اسلامی قدر و منزلت داره مثلا یه آدم جایزه که به سیو قاق کنه تازه کنه و مثل سیو دیگر چیز طعامی که خورده میشه یعنی حرام تازه کردن پیش عقیب به خوردنی ها همه در بدترین بدترینش ای به نون تازه کردن مثلا لیکن مثلا همچنین بسیاری که با مثلا چیزای ده چیزی که خورده میشه خب به حرام های بله حرام بله با بچی در این که صلی الله علیه و سلم گفته که حضرت جابر که هنری بس اصلا من کرد این که انسان ایو تمسحه تازه کرده شوه پیش عقیب به عظم به استخوان او به بعد یا به نجاست چطور بعد نجاست چطور میگه نجاست خب عظم و بعر یعنی هوا حرام از رسول اومده که این طعام جینا هست استخوان قطعی قطعی نجاست حیوانات بعض بعض علما میگن استخوان امین میخره و نجاست های گاو و گوسفند و شتره اینا مثلا اما تحت خلال خیابان برواني اما يفشوا مثلا قوات بگیرن و نجاسات حیوانات جینا بخرن و بعد میگن که همون جیای مسلمان کافیش اینه وای خواهش هم مسلماناش و این کافیراش خب هر حال شریعت دیگه مسئله ساز کردن پیش عقیب و استخوان و همچنین نجاست حیوانات هر نوع حیوانی که باشه ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين همینم حرامه بله حرامه میگه قضاء حاجت کردن در بين قبر مسلمان در جای در گورستان قبرستان همچنین قضای حاجت شراء زي زیرا پیامبر السلام قلتان لا أبالي او القبور قضاء قضیت دي او وصف السوق کو پروا ندارم که در بین قبرها قضاء حاجت کنم يعني مثلا به پروگی کنم اگر همین بو نداره یعنی من لا ابالی به پروا نمیکنم پروا ندارم میگه که در بین قبر در قبل قبرها قضای حاجت کنم یا در بین بزرگ حد برابر از چه جهت از جهت اینکه همینا انسان هستن و اونا هم انسان باید احترام کرده شود و یا اینکه میبینن قبر نمیبینن تو دیگه به هر حال جایز نیست برای چی زیرا که بین خوب اون گفت گپا مجتمعی آدمای همه قبرستان هم جای جایگاه مردمه گویا مثلا برای گفتن که حدیث خیلی اختلافه لیکن شیخ البانی صحیحش کرده خب، به هر حال در بین قبرای ما هم قضای حاجت کردن درست نیست چرا اولش که هم جای مردم جای نیست جاشون جزیر کنی و دیلامه زیاد میومگی بو اینوای قطع آزار میومد و مکو بعضی آدما میگن که گویا از مردم میبینند اکی تری نیست بله الله اعلم یکم دلیل صحیح نیست که مرده ببیند او در تای خواب میتره او نمیشنود چی جداند اگه جو میبینه اون داره نداره کمی رقت میبینه نه روحش میبینه روحش در جوش خب مسئله پنجم مسئله مسئله و و آه. ما يكره فعله للمتخلي يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهد الريح بلا بلا حائل لئلا يرتد آه، البول إليه ويكره الكلام فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ويكره ويكره أن يبول في الشق ونحوه في حديث قتادة عن النبي صلى عن عبد الله بن السرجيس آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قيل لقتادة فما بال الحجر حجره آه، جحر فَقَالَ يُقَالُ إنها مساكين الجن وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَيْوَانٌ آه، فَيُؤْذِيهِ أو يكون مسكينا للجن فيؤذيهم ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا إلا لحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة خاتمه أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس كالحاجة إلى الدخول بالأوراق والنقدية التي فيها اسم الله فإنه إن تركها خارجا كانت آه، عرضة للسرقة أو النسيان أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام ودخوله ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة بله خب میگوید که قواز قد شد میگوید مسئله پنجم ما یکره فعله للمتخلی میگه آن چیزی که مکروه است انجام دادن او برای حاجت خانه قضای حاجت میکردگی مسئله اول ده حرام پس این مسئله ده چیزهایی که مکروه هست میگه یکره حل قضا الحاجه استقبال محب ریح بلا حائل مکروه میگه در وقت قضای حاجت کردن استقبال رو آوردن رو آوردن به طرفی که شمال میوه. محب یعنی ورزیدنی ورزیدنی میامدنی شمال بلا حائل در یکان چیز در پشت نباشه یعنی این مکروه چرا مکروه گفته لئلا یرتد البول الیه تا اینکه بر نگرده یرتد یرتد ما بازگشتن برای مرتد میگن کسی میگن که از اسلام بازگشته برگشته اسلام به کفر و به بدینی و به این و خب شیخ میگه که و یکره بله خب خلاصه کلام در جای شمال های طرف او دا پیشو کردن درست نیست ولی طرف خش برمیگرده دلی بسوش میزنه چلچلوش مثلا میپره نماز به نمازش علی بسوش خب و هم چیزی دیگر چیزی که مکروه های میگد و یکره الکلام و مکروه های میگد سخن کردن سخن کردن هم میگه مکروه های بله اکثر فقه میگه مکروه و قد مر رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبول وسلم عليه ولم يرد عليه دلیلش چی بود همین که مرد گذشت پیامبر صلی الله علیه و پیش میکرد و سلام داد و پیامبر صلی الله علیه و سلام سلام رو جواب ندادن خب حدیث حدیث صحیح هست فقط حدیث دلالت به میکنه که نام الله را به تورات نگیره گفته یکم و دیم همین که پیامبر صلی الله علیه وسلم در وقت حاجت خونه بودن مثلا در قضای حاجت اما قول راجح همینه که سخن کردن در حاجت خانه مکروه نیست خاصتا اگر ضرورت باشه ضرورت مثلا ما تو را گیر کردن مثلا گوشی بی رو اینو خب و یکره بعضی مکروهات ده و یکره میگه و همچنین میگه مکروه است. ایبول فی شق و نحوه این که پیشاو کنه در شق شق یعنی شکافه را میگن پارچه را میگن در دیوال یکو شکافه یکو چقری یکو اون چیز داده برای چی مکروه بخاطر خاطر سلام گفتن ولی حدیث قتاده بخاطر حدیث قتاده از عبدالله ابن سرجس روید میکنه که پیامبر سلام نهی کردن ایوبال فی الجحری اینکه پیشاو کرده شود در شکافه جحر شکاف چقری خوب قیل لقتاده حضرت قتاده رضی الله عنه را گفتن که فما بال الجحری برای چی پیشو کردن در جحر در چقری مکروه است من آمدگی است من آمدگی حضرت گفتن نه مساکین الجن زیرا جای سکونت جن ها هست جای زندگی کردن جن ها هست چقری اگم غار غارچه می ده غاری کلا و مثلا چقری و اگم شکافی در دیوال و اینو وهمچنین میگه دیم ولی انه لا یمنو و همچنین میگه در امان نیست که یکون فی حیوان فیؤذی در حیوان باشه آزارش دیا مثلا گم مورای گم کشدمای تورتانه تورتنکی میگه زدگی خلاصه کلام که مکروه های پیشو کردن در مثل همی خیلی جاها خب دیم چی میگه میگه او یکون مسکنا للجن فیؤذیهم یعنی که جای سکونتی جین ها هست پس آزارش میده یعنی جای خانه جین ها میشه و خب به هر حال به هر دو تعویل جایز نیست پیشو کردن در ها در چقریا در دیوال و چقره که باشه خب برای خاطر بسیاری های در تجربه دارن در بالای خانه بعضی حالت ها دفتری میشوه میگی برای چی در داخل شدی مثلا برای چی آزارش میتی شریعت من کرده آزار دادن مؤمنه شما حق ندارین مگر از شما حضرت سلیمان عهد نگرفت که شما در آدما داخل نشوی مردم آزار نتی فرزندای آدم بشره خب بعد شان تری میگه میگه ما دمو دوری چقری بدم که مثلا بالام در پیشاو کرد یا مثلا آوی جوش آورد در بالام ریخت خواستم به همی قصاص بگیرم خب آدم جیخون میگه نه برادر میگه بعد جی نمیگی که نه خیلی مثلا این ندانست معذوره به ندانستنش حق نداره که قصاص بگیری مثلا ببخشش عفوش که و خلاصه کلام اون آدمای رو قیمه خواندگی و معامله میکنه با جین خب و یکره و همچنین میگم مکروه هست داخل شدن حاجت خانه به چیزی که در او ذکر الله هست مگر با در حالت حاجت الا لحاجت یعنی مثلا مگر در ضرورت یعنی مثلا در تحاج... کتاب داخل حجت خانه در آوردن قرآن در آوردن یا اینکه چیزایی که کتاب اسلام علمی و اسلامی را جایز نیست مگر برای حاجت و ضرورت یعنی مثلا اگر حاجت باشه ضرورت باشه یا مثلا قرآن قیمت خریدگی یا کتاب قیمت خریدگی کتاب ساز اگر در بیری مانه اون کس میگیرشه بعد در حالت در دوری سونکش باشد حاجت خانه درآمدگاه باکی نداره اگر رفت جای تنج باشد بره بمونی جدا پیش یک کس دیگه که بره با که نداره خب شیخ میگه که اما میگه مکروه است داخل شدن حاجت خانه به چیزی که در او ذکر الله هست یعنی نام الله نامای الله و صفات ده همین یاد یعنی مثلا که از دیت روسی باشه هیچ گپ نداره خب چرا زیرا پیامبر سلام کنه اذا دخل القلا وضع خاتمه پیامبر سلام در خاتمشون در همون شون محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نشاندگی بود همه خاتم هم میگذاشت خب در این حدیث هم به حد اختلاف کلان اکثر علما میگن ضعیفه و بعض علما مثل ابو داود گفته است حدیث منکره امام ترمیزی گفته است حدیث حسن غریبه و شیخ البانی ضعیفش گفته است خلاصه کلام که بغیر این حدیث هم ضعیف باشه لیکن قاعده شریعت طلب میکنه که از روی اکرام و بزرگداشت نام الله حاجت خانه جای خبیث در نشوه خب خب شیخ چی با دادامو چی میگه اما عند الحاجه و ضروره فلا باس اما میگه در حالت حاجت و ضرورت با نداره یعنی در ضرورت جایزه ضرورت مثل چی گفته بعد اما عند الحاجه و ضرورت فلا باس اما در حالت حاجت باشه احتیاج داشته باشه ضرورت باشه امکان نداشته باشه کل حاجت الى الدخول مثل داخل شدن به حاجت خانه بالاوراق دین نقدیه با پول هایی که فيها اسم الله با پولی که در اون نام های الله هست یعنی مثلا بعضی دلاتو پولای دا پول مثلا نامی عبدالله ابن عبدالرحمن نویسه دیگه مثلا نامی یم آدم یا که مثلا نامی چی نوشته دیگه الان حالت دا چیکو میکنه کنن در این حالت با جایزه نشه پول در بیرمانی به خاطر در نمی خیلی حالت های ضرورت به نام الله را البته به شرطی که بجاش کنیم مثلا در کیسد یا که مثلا در دریستون کرد در این حالت باکی دارم زیرا که اگر میگه در این حالت در بیره خارج بمانش کانت عرض تلسل او نسیه مثلا سببی دزدی میشوه یا اینکه فراموش میکنه خاطر هم قچ میگیره و فقط در داخل جایبش در کیسهش یا اینکه مثلا چیکار میکنه یا اینکه در دوری سمکش میدازه خب اما المصحف میگه فینا يحرم الدخول به سواء کان ظاهرا ام خفيا خب اما میگه مصحف میگه قرآن یعنی حرام میگه دخول به مصحف در حاجت خانه خواه خب، ظاهر باشه یعنی مثلا آشکار باشه قرآن در دستت او خفی باشه یعنی در دوری سومکت هم باشه جایز نیست در حقیقت مگر در حالت ضرورت ضرورت که مثلا یک مصحف داری یک تا هست اگر کس امانت گیرشتگی یا که خیلی قیمت بها های در حالت ضرورت ضرورت بعد با که داره لیکن در حقیقت مصحف جایز نیست حاجت خانه در آوردن خب زیرا که کلام الله هست و هو اشرف الکلام و این قرآن بزرگترین سخن است و داخل شدن به حاجت حاجت خانه به قرآن فيه نوع الاهانه یعنی مثل نوعی از و خوار کردن و به اهمیتی در قرآن می بلا به خاطر همین جایز نیست داخل شدن خانه با قرآن اصلا درست نیست مگر در خیلی حالات ضرورت سخت خب دیوم چی دیوم اگر رفت در چیزی که نام الله باشه نام الله یعنی کلمه عبد مثلا صفت الله های با او کلمه است نام آدم مثلا کس نامش عبدالله هست عبدالرحمن مثلا عبدالرعوف عبداللطیف همین نام هم خیلی نام نامی الله میشه یعنی نسبت به صفت الله میشه به خاطر همین در این حالت داخل شدن به هیچ چیز جایز نیست به خاطر همین گزیتایی که در او قرآن نویسندگی حدیث نویسندگی یا اینکه مثلا نامای عربی اسلامی نامای عربی به این معنا که نامایی که اسماء صفات این جایز نیست اما نام عربی به این معنا مثلا لطفی و نامای دیگر هست که با که نداره در حاجت خانه بدنش یعنی حرفای عربی در حاجت خانه بودنش باکی نداره لیکن کلام الله یا کلام رسول یعنی یا قرآن یا حدیث یا اینکه مثلا صفات های الله سبحانه تعالی نام های الله سبحانه تعالی انای جایز نیست خب اینجا مسئله را ذکر نکرده است حکم پیشاو کردن راستا پیشاو کردن چه حکم داره از پیامبر صلی الله علیه و سلام دخل آمده گس بعضی جدا معنی آمده است و بعضی خودش پیامبر سلام کرده گس قول راجح همینه با که نداره جایز است افضل ششتگی پیشو کردن لیکی راستو پیشو کردن با که نداره بعضی مذهبی ها میگن کسی پیشو کنه راستو کفیر میشه خوشون باطلی باطله خب چیه حکمش حکمش همینه که مکروه هست مکروه هم نیست خلاف اولا هست اولا ششتگی کردن کردنه لیکن اگر راستو راستا پیشو کردن ضرورت شوه در این حالت با که نداره خب این مسئله پیشو کردن با چی دلیل چند حدیث اومده گه که پیامبر سلام پیش مسرکه یک قوم اومد در روز راستا پیشو کرد به غیر حدیث با حدیث دیگر هم است که راوی میگه پیامبر سلام را دیدم راستا پیشو میکرد در خانه کسی از همون همسراش را خب خلاصه کلام که چند حدیث در حقیقت در برا آمدگی است راستو پیشو کردن بنابر راجع همینه که خوب و افضل و اولا شیفتگی پیشو کردن راستو پیشو کردن هم درسته اگر ضرورت بشه اصلا با که نداره یعنی چیشتن امکان نداره بعد حالا راستا به طریق اولا جایزه خب لیکن حرام نه حرام نیست مکروه نه مکروه هم نیست خب و همچنین ضروره برای آدم که مسئله دیگر اینکه احتیاط کنه اینکه پیشوش چلچه بپره چلچه به نماز بکنه بله به نماز بکنه اگر برسه حتما یقین کردی وسوسه نیو یقین کردی اگر پیشاو رسیدگی چلچهش به نماز بکنه لیکن اگر افتن نرسیده باشه و خیال کنین جایز نیست مهم که بيناموز بكرا وقت كبر راسه عمود تلتش شدید ترک كانتراك تارك كاد در این حالت نماز میکنه خب دیگه سیده مهم است باید آدم حتما پیشاش قاق کنه زیرا که یکی از سبب های عذاب قبر پیشا و قاق نکردن است پیامبر صلی الله علیه وسلم او دو نفر را دید که در قبرش عذاب و یکی از اونها همین بود پیشاش قاق نمیکرد برای خاطر این برای آدم درست نیست که پیشاش مثل حیوانات مثلا پیشوش قاق نکرده بروکش بکشه مثل بعضی کافیرو یا که بعضی حیوانات اینو باید چیکار کنی حتما قاق کنی با با بومگه هست با اوای با یگم قلوخ اینو خلاصه کلام حتما یکی یک از سبب های عذاب قبر خبر کشی باشه یکی از سبب های بزرگ عذاب قبر شدن ای پیشا و قاق نکردن یعنی در بروک در بروک مثلا چکیدن پیشا بعد از پیشا کردن این تعلیم اسلامی هست و همچنین بعضی اهل طب میگه ضرر داره یعنی پیشنهاد حقوق نکنیم جمع شود جمع شود بالاخره میکروب جمع شود خب به هر حال شریعت اسلامی به هر چیزی که امر کرد یا من کرد از چیز فرمانبرداری شریعت اسلامی خودش حکمت است اگر حکمت هم که ندانی حکمت همینه که سمعنا و اطعنا بگوی شنیدی حکم شرعی را او را قبول کنی و به او عمل کنی خب به همین این باب آداب قضای حاجت و احکام او متعالی به او بود شد در حقیقت چه خیلی مسائل بزرگ از ذکر کرد فکر کنید اگر مسئله دیگهش باقی نمانده این مسائل مهمی در احکام حاجت خانه بر مختصر اینا حفظ کنه و ان الله